ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը միջազգային միակ ձևաչափն է, որի շրջանակում Արևմուտքը պատրաստ է աշխատել Ռուսաստանի հետ հանուն Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական լուծումների։ Այս փուլում, սակայն, ձևաչափը նախ պետք է լուծի սեփական գոյության խնդիրը, հետո անցնի մանդատով նախատեսված պարտավորություններին։ Հունիսի 24-ին Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո բանակցային այս ֆորմատի աշխատանքն այլևս անցյալու պնդում է։ Դիրքորոշում, որ մինչ այդ միայն Ադրբեջանի նախագահն էր պնդում։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով ձևաչափի դեմ հայտարարություններում հաշվի չի առնվում հանգամանքը, որ Մինսկի խումբը ու Մինսկի խմբի համանախագահությունը տարբեր են։ 92 թվականին, երբ ստեղծվել էր Մինսկի խումբը, համանախագահության ինստիտուտ գոյություն չուներ։ Կար նախագահող երկիր, որը բարբերաբար փոխվում էր, եւ այդ ձևաչափը իրականացնում էր իր միջնորդական առաքելությունը ռուսական միջնորդական առաքելության հետ զուգարել։ Այդ առումով պետք չէ վախենալ նաեւ տարբեր միջնորդական առաքելություններից, այսինքն կարող են գոյություն ունենալ եւ ռուսական, եւ եվրոպական, բայց Հայաստանը այնուամենայնիվ պետք է աշխատի հատկապես արևմտյան գործընկերների հետ, որտեղ իրենց կողմից է շահագրգռվածություն երևում այս ձևաչափի պահպանան, որ օրինակ Մինսկի խմբի ձևաչափի ներսում ինչ որ կրեատիվ լուծումներ գտնվեն։ Իրականում Լավրովի հայտարարությունը Բաքվում մեժման մի քանի երանգ ունի հանրային հերոստաընկերության եթերում ասել է դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Ենթադրում է, որ Լավրովի հայտարարության հիմնական ուղերձն այն է, որ Ռուսաստանը հետամուտ է լինելու արևմուտքի ինստիտուցիոնալ ազդեցության հիմքերի վերացմանը մեր տարածաշրջանում։ Նա աստեղության ոչ միայն ֆորմատն էր մերժում համանախագահության, այլ նրա ունեցած հաստատքային кейսը նույնպես։ Եթե շատ անկեղծ լինենք, 44 օրյա պատերազմից հետո որոշակի իմաստով ինստիտուցիոնալ գործնական դաշտը շատ համանապակ էր դարձել Մինսկի խմբի համանախագահության։ Ըստ էության նոր ստատուս քվո էր ձևավորվել եւ նոր ստատուս քվոյի պայմաններում մի քիչ լավ հասկանալի չէր նաեւ այդ ֆորմատը ինչով է զբաղվելու։ Ոչ Հայաստանի ցանկությունից, ոչ էլ Բաքվի դեմ լինելուց այս հարցում շատ բան կախված չէ, կարծում են հայկական վերլուծական դաշտում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ճակատագիրը, ըստ քաղաքագետների, բացառապես Մոսկվա-Վաշինգտոն հարաբերությունների, շահերի եւ հետաքրքրությունների տիրույթում է։ Հրաժեշտ ձևաչափին, սակայն, դեռ վաղ է համարում քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Այդ եզրակացության է եկել միայն Ադրբեջանի նախագահի վարքագծին հետևելով։ Ալիևը երկու օրը մեկ խոսում եւ հայտարարում է, որ Մինսկի խումբ չկա, չի կարող լինել եւ այլն։ Այսինքն այս Ալիևի այդ ինտենսիվ հայտարարությունները վկայում են, որ այդքան էլ այդպես չի, որ այդ խումբը թաղված է եւ վերջ։ Նախորդին էլի այդ, չգիտեմ, չմիավորվածների շարժման խորհրդանական վեաժողովում էր հայտարարել։ Եթե չկա այդ խումբը եւ ոչ մի խնդիր չկա այդտեղ, ամեն ինչ վերջացած է, այդ իրար անցումը ինչով է պայմանավորված։ Այսինքն Ալիևն էլ է շատ լավ հասկանում, որ մենք գտնվում ենք մի փուլում, երբ շատ դժվար է կանխատեսել վաղը Միացյալ Նահանգ Նիդերլանդերն ու Ռուսաստանը որևէ նոր պայմանավորվածություն կգան, թե ոչ։ Այդ վաղը կարող է լինել մի ամիս հետո, կարող է լինել մի տարի կամ 5 տարի հետո, բայց հարցը էս իմաստով բաց է եւ Մինսկի խմբի մահվան մասին խոսակցությունը գոնե առայժմ կարծում եմ չափազանցված է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման փորձը հաշվարկված քայլ է ռուս-թուրքական համագործակցության կողմից, կարծում է ռազմաքաղաքական փորձագետ Արեգ Քոչինյանը։ Նա նկատում է, որ այդ նախաձեռնությունը հաջորդել է 44 օրյա պատերազմին եւ 3 գումարած 3 ձևաչափ

Կա պլան A եւ պլան B։ Պլան A-ն շատ քիչ բաներով է մեզանից կախված։ Մենք շատ բան չունենք անելու Մինսկի խմբի համանախագահության գոհատևման կամ չգոհատևման հարցում։ Պլան B-ն, որը որ վատագույն տարբերակն է եւ ըստ իս պետությունը ընդհանրապես պետք է միշտ պատրաստ լինի վատագույն տարբերակին, դա նա որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը գործնականում դադարում աշխատանքը եւ միանգամից փոխանվում է ռուս-թուրքական ձևաչափով։ Ինչ է նշանակում ռուս-թուրքական ձևաչափ, եթե հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորված չեն։ Վերջին անգամ մենք տեսել ենք 1920 թվականին, երբ որ առաջին հանրապետությունը կիրառվեց բոլշևիկների ու Քեմալի միջև։ Վերլուծաբանները շեշտը դնում են դիվանագիտական գրագետ եւ ճիշտ հաշվարկած քայլերի վրա, կարեւորում են հարևան երկու պետությունների հետ հարաբերությունների կարգավորումը եւ անհրաժեշտությունը հնարավորինս օրակարգում պահելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի պահպանման հարցը։ Պետք չէ մոռանալ նաեւ Պուտին-Ալիև վերջին հանդիպումը Թուրքմենստանում, պատասխանելով Ալիևի ակնարկին, թե իրենք պատրաստ են խաղաղության, Հայաստանն է ձգձգողը, Պուտինը նկատել է, որ Հայաստանը Հայաստանը մի քանի անգամ հայտարարել է խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամության մասին։ Հենց այդ հանդիպմանն էլ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նշել էր, որ պետք է քննարկել հակամարտության լուծման հարցը։ Սա ուղակի փաստում է, որ ի տարբերություն Ադրբեջանի պնդումների միջազգային մյուս, այսպես ասենք, խաղացողները Ղարաբաղյան հակամարտությունը դեռևս չլուծված են համարում։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր